บ Book 2 45 Dai usa เ e s e r v o ว a t ลิสกี้ที่โรงหนังฟกินเราอยากไปดูหนังเซเมอิสโดกินาวันนี้มีหนังดีฉาย dnes dávajú dobrý film หนังเรื่องนี้เข้าใหม่ film je celkom nový ช่องขายตั๋วอยู่ที่ไหนคะ Где je pokladňa? ยังมีที่นั่งว่างอีกไหมคะ Sú ešte voľné miesta? บัตรผ่านประตูราคาเท่าไหร่คะ k o ľ k o stoja v s t u p e n k y หนังเริ่มกี่โมงคะ k e d y z a č í n a p r e d s t a v e n i e หนังฉายกี่ชั่วโมงคะ Ako dlho trvá film? จองตั๋วล่วงหน้าได้ไหมคะ Možno r e z e r v o v a ť v s t u p e n k y ดิฉันต้องการนั่งข้างหลัง Chcel by som sedieť vzadu. ดิฉันต้องการนั่งข้างหน้า Chcel by som sedieť vpredu. ดิฉันต้องการนั่งตรงกลาง Chcel by som sedieť v strede.